1987 թվականից սկսած այստեղ Մուսալ Լևան հերոս պաշտպանների պատվին ամենամյա տոնակատարություն է կազմակերպում։ Սեպտեմբերի 19-ի գիշերվանից կրակի վրա են դրվել 100 կաթսա հարիսա, եւ ներկաները երկու պարով դիմավորել են տոնը։ Մեկ դար առաջ Մուսալերան 6 գյուղերի հայ բնակչությունը կանխազգալով մտանուկ վտանգը բախտորոշ ընտրություն կատարեց։ Կամավոր գախտ դեպի լեր և ոչ թե ատաման գախտ դեպի Սիրիայի մահապեր անապատները։ Ես այստեղ եմ ծնվել, այստեղ եմ կմերնեմ։ Ես չեմ գնաստրունքի պես մերնելու։ Հրացանը ձերքիս այստեղ կմերնեմ, բայց գախտական չեմ դարնալ։ Սա էր 1915 թվականի հունիսի 29-ին Յովունովի հավաքված ուսանողների գործունեությունը։ Էրոսական մուսալերան զավակները քաջարի, դերտեսիկ նոր բեղ ու կյանքը արծվաբույններ այն ճարի, մենք եք ներկան ու ապագաններ հայաշ դարավոր ազատագրական պայքարի առավել հայտնի լուսավորիչներից է։ Այն նույնպես միակը չէր տեսակի մեջ։ Սասուն ու Վան, Ուֆան և Շապին Գարալիսարը, Հաջն ու հայկական մեծ բնակավայրերը յուրովին ակնավորեցին այլ ժողովրդի դիմադրական ոգին և հերոսական պայքարը Ցեղասպան քրքիտը։ Մուսալեդան հերոսամարտ մարտացոլվել է ավստրիացի նախանավոր գրող Ֆրանց Մարտելի Մուսալեդան 40-րդ գրքում, որը կարգավորվել է շուրջ 30 լեզվով եւ աշխարհին ներկայացնել Լեռան շրջակայքում գտնվող հայկական գյուղերի բնակիչների 53 օրյա ինքնապաշտպանությունը թուրքական կանոնավոր դիվանկանոն Դարձելով պատմության էջերը եւ հերոսամարտի մասնակիցների վկայությունները տեղեկանում են, որ Լեռան պաշտպանությունը բաժանվել է 4 շրջանի, որտեղ ամրացել են մարտական ճակատները։ 4 անգամ շնամին գրոհել եւ փորձել է ծնկի բերել հայերին, սակայն հաջողության չի հասել։ Օգոստոսի 7-ին շնամին առաջին հարձակումից հետո կորուստներ կրելով նահանջել։ Թուրքերի գրոհը հնարավորի օգտագործմամբ հետընկել է օգոստոսի 10-ին, որը 18-ամյա համար մարտերից հետո այլ մարտիկները հետ։ Օգոստոսի 19-ին Թշնամին ձեռնարկել է ավելի փոխանակում 9000-անոց կանոնավոր զորքով դրոսակախմբերով։ Մարտերը շարունակվել են Երկերը մի քանի դեպքում ճեղքել են պահանջներից, սակայն դա մեծ պոլիսներ դարձյալ մահաճան։ Չկարողանա կոտրել մուսալերցիների դիմադրությունը արժանանակ հրաշարվել են հոգարձակումից։ 15 հազարանոց զորքով պաշարել են լեղը, որոշել Սողամա համակարգը։ Վերջո ֆրանսիական նավերը տեսնելով խագերի քրիստոնյաները վտանգի մեջ են մտությունը, օգնության եկան և տեղափոխեցին պաշտպաններին դեպի Ռուս, որտեղ հետագայում շատերը մտան ֆրանսիական հետագան եկան։ Սեպտեմբերի 12-ի առավոտյան Խաչվերացի տոնին սկսվեց Տարխանում։ Ժողովուրդն արտասվելու փամփուլում էր գետին, հրաժեշտ տալիս էր ուսամարտի սովերի թարմ խանդումներին մրմնջալով։ Մնաս բարով, հայրներ, հայրներ։ Գյուղ առ գյուղ նավ բացասան կանայք ծերունին էր նորեխանները։ Ամենավերջինը իրենց դիրքերը լքեցին և զենքը ձերքների նավ բացասան Լևան Խաչարի պաշտոնները, որոնք նախապես հայտարարեցին ծովափին լցված իրենց ունեցվածքը, որպեսզի Թուրքիան չմնա։ 1915 թվականի հունիսի 21-ից սեպտեմբերի 12-ը տևած Մուսա Լևան հերոսամարտում զոհվեց 18 մարդիկ, փրկվեց 4158 այլ, զինված էր ընդամենը 600 ռազմիկ սահմանափակ Հայաստանում Բեյրութի ազատ ուրատլետի ֆոտոչուտակից Գաբրիել Խանոսյանը մուսալեր ցուսակը։ Ծնվել է Լիբանանի Անջարում, ապա տեղափոխվել Բեյրութ։ Ավելի քան 2 տասնամյակ ապրել աշխատել է ԱՄՆ-ի Սան Ֆրանցիսկո քաղաքում։ Ծնողները լավ ծայրում էին, եւ իր երկու եղբայրները երաժիշտներ են դարձել։ Ընտանիքում հինգ երեխա էին, ովքեր ծնողների հետ ապրում էին մեծ սենյակից բնակարանում։ Ամեն առավոտ ժամը 5-ին հայրն արթնացնում էր նրանց եւ ամբողջ ընտանիքով երգում էին առավոտ լուսը։ Տանը քնար երկարանում էին, որի բոլոր երգերը անգին գիտերին ու երգում էին։ Կազմակերպչական ջիհունի եւ ինչպես ինքն ասում, բազմաթիվ միջոցառումներ է նախաձեռնել։ Կազմակերպել է քայլարշավներ, բանակումներ, ներկայացումներ, երկհանդեսներ, բարեհանդեսներ եւ այլն։ 20 տարի սկաուտ պատասխանատու է եղել եւ հարյուրավոր պատանիների հետ է աշխատել։ Հպարտությամբ է նշում, որ նրանց մեջ թաքնված ներուժը տեսնելու եւ բացահայտելու մեծ փորձ ունի եւ բազմաթիվ չեփորների ինքն է իրեն հրացակրված են ստացել իր նախաձեռնացկությունով։ Տասը տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության Սպիրտի նախարարության արիտ իմ ծրագրի շրջանակում այցելելով Հայաստան, նա հասկացավ, որ այստեղ է վերջնական Եվ ինչպես ինքն է խոսելանում, իր թաքնված ուղղությունները միայն մայրովի վրա կազմակերպեցին։ Հայաստանը այն երկիրն է, որ ինչ որ կան մեջը, դրնադիրսան է ինչ որ ստեղծագործական բան կա մեջս այսօր։ Հատկանշական է, որ ինքը լուսանկարիչը իրեն արվեստագետ չի համարում, այլ արվեստասար։ Մարդ ուսում հայրս եւ մայրս ցեղասպանություն չեն դեսած, բայց հայրս եւ մայրը ըմպոստություն դեսած են։ Ես մուսալերցի եմ, մուսալերցիները ըմպոստացած են։ Չեն չեն ենթարկված Թուրքին։ Ինչպես Ղարաբաղցիները չեն ենթարկված։ Ես ադուր համար սիրեմ Ղարաբաղ ժողովրդի ասեմ post walking։ Մայրս եղած է 1.5 տարեկան, հայրս եղած է 7 տարեկան։ Եվ այդ մեուգես տարեկան եւ 7 տարեկան իրեն ծնողներու հետ պատշացած են լեր։ Չպիտ պատմեմ մուսալերան 40 օրերը, ամեն մարդ գիտե։ Այո։ Հայրս եւ մայրս մասնագից եղած են այդ աշխատանքներուն։ Ինձ մանրամասն պատմած են եւ ինձ համար հերոսներ են։ Ամենամեծ հերոս ինձ համար Լուիզ Դաշտիր դֆուրնեն է Ֆրանսայի Մարդանավերու հրամանատարը, որ իր բադասխանադվությամբ այդ ժողովուրդը քրգեց եւ այդ ժողովուրդը փրկության համար ես Ադոր Շարավիղներեն եմ մեծ հայրս օրինակ, հիմա ես Կապրիել եմ, մեծ հայրս գրվող եղած է այնտեղ եւ ես իր անունը գրեմ, այնտեղ գրված է Պակրատյանի հետ կապ ունի։ Կապրիել Պակրատյանը վեբի անուն է, Կապրիել Պակրատյան չէ գեցած։ Կապրիել Պակրատյան չէ գեցած, վրանց վերցվել է ստացած, բայց Կապրիելներ շատ գեցած են։ Օրինակ այնտեղ Կապրիելներուն ջաբրագս էին, որ կնշանակե Կապրիել, այդ իմաստով գարձեմ շատ Կապրիելներ կան Մուսալերան։ Թերևս այդ պատճառով է որ տրանսֆերվելը այդ անունը կորդադադի։ Բայց այդպես հերոս չգեցած, ճիշտ չէ ասի հասել։ Օրինակ համար հերոսներեն մեկը Մովսես Տերկալուստյանը եղած է, եղած է վերջը Բադվելի Անտրիասյանը, որ ինքն եղած է, որ Ամենայն դեպս նախատիպեր եղել են։ Այս հերոսները բոլորը Անշուշտ, անշուշտ եղել են, շատ։ Եղած են, եւ ես անոն շունչով մեծած եմ, Եվ հիմա Մուսալերան այս տարի 100-ամյակն է։ Մենք մեծ շուկով գտնենք թե Անջարի մեջ, թե Հայաստանի մեջ, եւ մենք մեծ աշխատանքներ կդանենք 100-ամյակի հերոսամարտը փառավոր ծևով հիշադակելու։ Սեպտեմբեր 20-ին 15-ին 20 մեծ ծրագրեր ունենք Երևանի մեջ, Մուսալեր Հուշաստանի մոտ, արդեն վադրացություններ դեսել ենք, մեծ աշխատանքներում մեջ ենք հիմա արդեն։ Մուսալերցու արմատներն ինչ են տալիս ես։ Ինչ եք ստանում ձեր արմատներից։ Իմ մուսալերցի արմատները զգուկան Ղարաբաղեն։ Իմ մեծ հայրս չեմ գիտեր որ ծերունդը մոտ 250 տարիներ առաջ Ղարաբաղեն եկած մեկ եղած է որ անունը եղած է Մարկար Մարկարյան որ ինչ ինչ պատճառներով բուսալեր հասած է եւ մնացած է ամուսնացած է հոն եւ մենք իր շարավիղներն են ես 93-ին առաջին անգամ Ղարաբաղի եղածեմ։ Այսինքն այն պատերազմի տարիներին, ամենավատ տարիներին ճանոթացանք այնադեն Գևորգի Պետրոսյանի հետ, եւ Գևորգի Պետրոսյանը եկավ Այն ժամանակ ազգային ժողովի նահանգներ, այդ ժամանակ եկավ Սան Ֆրանցիսկո, ես էի որ իմ արմատներս այսպես սա մարդունի շրջանը շատ բաներ ունեն սա մարգարյաններ քու ջարանկորտներ դրանով կասը Ինչպես է ձեզ երևում հայ-թուրքական հարաբերությունների տեսլականը։ Տեսեք, աշխարը տարբեր երկրներ, խորհրդարաններ, հասարակական կազմակերպություններ, այս տարի նաև հռոմի պապը ընդունեց ցեղասպանությունը։ Ինչ ապագա եք տեսնում։ Հնարավոր է հայ-թուրքական հաշտություն։ Ես քաղաքակետ մարդ չեմ, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվի, բայց հետևիմ շատ։ Ես 50-ամյակ դեսած մարդ եմ։ Ադիգա 60 ներ այդ ցեղասպանության շարժումին 50-ամյակին ես լավ գհիշեմ, լավ գիտեմ, որ ես Բիկվայայի հուշարձանը գար Բեյրութի մեջ, միջև Բեյրութի գետրոնը մոտավորապես 30 կիլոմետր է ադիգա եւ բազմահազար ժողովուրդ քալեց եւ ադիգա բերպացում եղա, որ մենք մեր բանջարդիրության բացումը եղավ դիա։ Մինչ այդ մեզ քնացրել էին Հայաստանում եւս նույն վիճակը։ Այնադեր Հայաստան Հայաստանը լուրերը որը ստացանք մենք, երբ որ լսեցինք արդասահմանի մեջ մեր հողերը, մեր հողերը, մենք փշակաղվեցանք որ առաջին անգամն էր որ նման բան Հայաստանեն դուրս կուկար։ Խորհրդային բռնապետության շուտ պայմաններում Այդպես բան դժվար է երևակայել էր։ Ուրեմն ես այն օրվանից մինչև 100-ամյակը աս միջոցին ես բավական հետևող մարդ եղած եմ, այսինքն խաղեն դուրս մարդ չեմ ես, խաղի մեջ մարդն եմ ես։ Դեսնում եմ, որ մեր գործը մեծ առաջտիմության մեջ է։ Թուրքը վաղը չէ, մյուս օրը չէ, ավելի մյուս օրը բիդեն տունի ասի։ Ուրիշ ելք չունի։ Երբ որ աշխարհը սկսավ իրեն արջև հարց դնել, ասելով որ ռազես տուն ասիգա, եթե ամենքս այլ մեր արխիվները պանանք, դու ոչինչ ես։ Թուրքը լավ գիտի ադիգա։ Բայց ամենայն դեպս շարունակում է ժխտողականությունը։ Շարունակում է, բայց եթե կհետևեք, օրինակ վրացքի 5 տարի առաջ այսպես չէր Թուրքի մոդեցումը 10 տարի առաջ ավելի քեշ էր 20 տարի առաջ ավելի բաց քեշ էր հիմա մարտրազայնում ահա ուրեմն կամած կամած հալվում է այս սարույցը պիտի հալվի պիտի ելնե մեջտեղ Ես կհավատամ, որ վերջի վերջո պիտի ընդունի Թուրքը։ Եվ Երագույնը պիտի ծածանվի։ Գրնալն Երագույն ծածանվի։ Արարատի վրա։ Արարատը ինձ համար սրբություն է։ Ես միշտ հայարարած եմ։ Արարատին ես որովհետև սի սխաուտ բադասխանադու եղած եմ։ Եթե իմ ադ երեխաներուն բարդատրած Արարատին նգարներու քարով, հողով, գավով, գրիչով ինչերով որ ես այդքան Արարատ ցարկել դված եմ իրենց, եթե այդ բոլորը հավաքեի Արարատ բգսարկեի։ Եվ ովևէ բանակում, ովևէ հավաք, որ ունեցած ենք մենք դուրսը։ Այսինքն այդպես սերնդին կապում եք միաբան մենք Արարատ որ գտեսնենք, հիմա եղբորս աղջիկը եկած է մեր մոտ, առաջին անգամ նեգայցել է, ամեն օր, որովհետև Արարատը մռայլ է այս օրերուն, ամեն օր կփնտրի Արարատը ուր է, Արարատը ուր է։ Ասոք բոլորն ացեվով մեծացած են։ Արդասահմանի մեջ երեխան գաբելու համար ձևեր կան, որ չես կնար աստեղ օգտագործել։ Ես երբ նոր եկել էի, չեմ կերած բաներ եթե հաջելի են ցեզի։ Հաջելի եմ շուտ։ Գերերու գյուդին Օշագանի սրբազանի հետ միասին՝ բիդի քալեինք Էջմիածդեն մինչև Օշագան։ Խոշոր այպենքի մեր սարքեցինք եւ որոշեցինք 50000 հոգոյով քալեր, բայց դեղը շատ դեղ էր, 5000 հոգի քալեցին։ Ճանապարհին ես կազմակերպիչ անդամ էի, բազում էի արջևեն յետև, որ շարքերը շտկեինք, ասենենք, անենենք, մե հատ երդասակ հետս ուղազում էր։ Չեմ մորանար այդ օրը, հոկտեմբեր 8-ն էր, այնքան բայձար օրմ Արարատյան տաշ քալելով գուկաջուի ովուրտը բանեն, Արարատյան տաշտեն, նայեց անգամ Արարատը փայլում է, Արաքածը փայլում, Արայլերը ավելի լավ։ Բա գեցա մի վարյան ինքս ինքներս այդ երդասարտը չեք դերում է։ Հետս կնում գալիս էր աշխատում էր հետս։ Աբերսի, տես, տես, ինչ գեղեցիկ արարադա։ հա, հա, հա, Այդքան բազով դղա չեմ մեղադրել անշուշտ։ Ասավապե, մենք շատ նայեր ենք տուն նայեր ասա։ Երբ ամեն օր ես տեսնում, բայց չեն հիշում ով է ասել ամեն անգամ Արարատի նայելիս ակամայից խաչան կնքելու ցանկություն է առաջանում մեջը։ Իմանում եք, Արարատ դեսնելուն խոսք խոսքը բերե, Ուրեմն Վարուժան Սետյանի հետ որ գնացել էինք այդ նկարչության, Թատեի վանքին արավոտ գանուղ, արևը չձակած, լույսը չբացված, մի ձերունի գար, լերան կակատ կպարսանար, թատեի վանքի լերան կակատ կպարսանար, և կորնետա նվակարանովմը գնվակեր Բարտիկ քալելով գելլեին ալ լերան կակատը, որ Արարատը դիտեն։ Անդերից Արարատը գերեւի։ Եվ ադիկա Սովորություն էր այդ արարողությունը, Թատեի վանքին հուլիս 25-ի ադեններն է այդ արարողությունը։ Եվ մենք ադոր մասնակից դարձանք ես է Բարուժանը եւ առավոտ գանուղ Այսինքն դարվա մեջ հատուկ օր նվիրում են Թատեի վանքի օգտագործության ժամանակը լադիգա եւ այդ ձերունին հիմա մահացած է եղել ասիկա 76-ի 7-ի ադեն շրջանին գլա գբարձրանալ լերան վրա եւ գսկսեր նվակել ժողովուրդը ոչխարի հոդի վես գսկսեին մուտի մեջ մուտերտելուցի չփածված գսկս գցեին լերանա դուգամած առանց այլի բարձրանային դեպի այդ նվակը որ արավոտ լույսը չպացված լույսը երբ որ արարատի կակատ խփի արևի լույսը ամեն մարդ ադիգա դեսնե ադիգա ան երևակայելի բան է ուրեմն ադ հոգին որ արարատը շիրծնել գուդակեցի ասպանել կյանք կյանք գուդա արարատին ալ կյանք գուդա քեզ ալ կյանք գուդա <laughs> Եկեք մեր զրույցը վերջացնենք, եթե դեմ չեք Ռաֆու Ձովակի վերջին քառատողը հիշում եք, արդյոք գալու է մի օր ժամանակ տեսնել Մասիսի գլխին մի դրոշակ եւ ամեն կողմից պանդուխ հայորդիկ շարժվեն դեպի Յուրյանց սիրուն հայրենի։ Ահա։ Իսկապես կուզենայինք, որ շատ լինեին ձեզ նման մարդիկ, ովքեր վերջին հանգրվան, վերջին կայան Հայաստանը, հատկապես այսօր, երբ մերձավոր արևելքում այնպիսի իրավիճակ է Սիրիայում, որ հայերիս համար 15-ին եղավ փրկության ապաստան ու Թևան, այսօր արդեն քրիստոնյա բնակչության հետքն են ջնջում այնտեղ։ Կուզենայի նաև ձեր կարծիքն իմանալ այս հարցում։ Ինչ զարգ զարգացումներ եք տեսնում դուք հետևում եք անշուշտ Մերձավոր Արևելքի այս ինչ որ ես կդեստեմ ինչ որ գեհդեվիմ ես ասիգա շինզու պրոգրամն է Ես իսլամներու հետ շատ գործ ունեցած եմ։ Իսկական իսլամը այդպես բան չանի։ Ինչ որ Այսինքն իսլամական պետություն իսլամական պետություն, իսլամական պետությունը ինձ համար շինձու գազագերբություն է, որովհետև իսկական իսլամը այդ գործերը չան։ Ես դեսած եմ իսլամներ եւ ինձի պաշտպանած են իսլամներ իսլամներու դեմ եւ իսլամը իսլամը փրկեց հայությանը այո այո ես օրինակ համար ավելի վստահություն ունեմ իսլամի վրա քան արաբ քրիստոնյայի վրա ճիշտ է ես երկուքն էլ դեսեր եմ երկուքին էլ շատ ցանկացուցեր եմ դեսեր եմ իրենց մոդեցումները դեսեր եմ իրենց անգերս գլար իսլամը եթե վստահի քեզի իսկական կվստահի քեզի Ինչ նպատակ եք տեսնում այստեղ։ Ինչի է գնում այս զարգացումները։ Ամբողջ մեր ցավոր արևելքը մարդկային քաղաքակրթության օրրանն է, ոչնչացնել այդ օրրանը։ Ոչ։ Բաժնե որ դիրես։ Ադիգա Քրիստոսի առաջ էլ գարած։ Իմ փիլիսոփայություն է։ Հիմա իմ գարչ խելքովս նսի ես քաղաքակետ չեմ, ես կդեստեմ ասոր մեջ միդում։ Մարտիկ, որովհետև սկսած են զարգանալ։ Մարտիկ կզարկանան Երբ ես զարգացար եմ, քեզի չափ, քեզի կարևորություն չեմ դար։ Քեզի պետք չունիմ ես ալևս։ Ես ինքսիկս գարամ ծեվի բերել գրնամ ցանկս շարունակել։ Ուրեմն կասեր իմ բանջարը անջարին վնաս չէ։ Այդ մեծ Երևանայած պետությունները գամած կամած իրեն ցերկեն քնում է այդ իշխանությունը ոչ թե դարաձաշրջանը։ Ամեն դեր հարուս մարդը օրինակ համար միշտ կուզե դիմացինը աղքատ մնա, որովհետև ինքը շահակոծե իր։ Ինքը գախյալը լայրմե։ Ճիշտ աս օգեբանությունն է իմը։ Երբ որ անոնք զարգացան, սկսան արաբը Ալևս ամեն ինչ ինքը անել, սա ուրեմն այսօր ծևը պետք է գտնենք։ Դες սա գա որ ծևը որոշվեցավ եւ մեկ ծևը ասե։ Զին իր մեջ քան տվի, Ոչ առանց դրսի օգնության։ Դրսի օգնության, հա? բայց դու ինձ ինտերես գրվիս, ես գուկամ հաշտեցնելու բادرվագով, բայց քեզի կսեմ ձարք։ Ես կարծեմ որ Այդպես էլ 15-ին եղավ, երբ ամբողջ աշխարհը գույր ու խուլ ձևացավ։ Ինչ բեղ ունեն եզդիները։ Ինչ են անում մարդոց։ Եզդին ինչ է, բայց մտնոլորտ ստեղծեն, աշխարհին ցնցեն, եզդիները օգնող ճուն են, ուրեմն այդ մարդկությունը ցնցելու միակ ծևերը ասոնք են։ Ինչ եզդիները 200-300 հազար եզդի կա եղել, իսկ կումը միլիոնավոր մարդիկ կան։ Ինչ կլա եզդին, ինչ պիտեն հատ։ Ինչու կմերցնեն օրերից։ Բայց մարդուց բանը շարժելու համար վախը, մարդուց ենտարգացնելու ծեմն է ասում մարդիկը ստրգացնելու ծևեր են ասում։ Ցավոք այսօր էլ արդիական է Թումանյանի մարդը ազատ դարում հազիվ դառավ մարդասպան։ Գնում է դեռ կամկար ու հեռու է մինչև մարտի իր ճամփան։ Ցավոք դարասկզբին գրած Թումանյանի տողերն այսօր էլ արդիական են։ Մեր թյուրն էր ապստրակ լուսանկարիչ Պետր Անուսյանը։ А вот мне, пожалуйста, это не конец, но они... Ничего маленького, не сочного.